Murije mugumese mutezabiri hadisanganiro ndabahanikaze murano makuru yo kuri no wa mbere naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganje wa mbere hamenyesha ko abarundi bagiye mu gihugu ca Serbie batazokurikiranwa batahutse Moize nkuru nziza avugira umushikiranganje wa mbere amenyesha ko umushikiranganje wa mbere yabivugiye mu monano yahaye ubuserukira ububirigi mu Burundi kuri wa mbere umuhinga mu bijyanye n'ikigo cya shimisite dogitirife juru haremeza ko atagiterwa cya jean jean gitanga umutebe gitanga umutobe bwacu ahubwo haba hongewemo isukari nabyo nyine muraza kubyumva muri ano makuru mu ntara ya kayanza hari umukenyezi yishwe muri komine kabarore umugabo wiwe akaba ari mu bikekwa ko yoba yarishe umukenyezi wiwe uwo nawe akaba yaramaze guhunga turaza no kugaruka kuri buce n'andi y'inkino ku bijyanye n'inyigisho zihabwa abamenyereza b'urukino rw'umupira w'amaguru oneramuco niwe ariko arabashikiriza n'amakuru mu buhinga bw'ibyuma hari François kimana sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ano makuru tuyahera mu gisata c'imigenderanire abantu rundi bagiye mu gihugu ca Serbia ntibazokurikiranwa batahutse byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere mubonano yahaye ubuserukiro bubirigi mu Burundi Moise nkuru nziza avugira umushikiranganje wa mbere mwisha ko abo bategetsi baganiriye ku gufashanya mu iterambere y'ivyo bihugu mu bisata by'amagara y'abantu uburimyi n'indero guherana n'uyu mwaka wa 2023 n'ingene mubandanya guhera mu mwaka wa na kurikira Moise nkuru nziza havugira umushikiranganje umukandida wa mbere akaba ahanini nyakubahwa ahagarariye ingoma y'ububiligi hano mu burundi yaraje eh, ubwa mbere gukeza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y’u Burundi eh, yaraje kandi kugira ngo baganire byerekeye ubucuti n'imigenderanire bisanzwe biri hagati y'igihugu cyacu Burundi n'ingoma y'ububiligi na cyane cyane biciye mu bisata icyo gihugu bisanzwe gifashanyamo n'uburundi aha rero bagarutse ku bisata eh, nyamukuru bitatu Eh, ku gisata eh, c'amagara y'abantu eh, uburimyi hamwe n'indero nyakubahwa ahagarariye ingoma y'ububirigi yamenyesheje nyakubahwa mushikanganje wa mbere ko bagarutse hano mu burundi bazokurikirana no gutunganya eh, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yahumurije uhagarariye ingoma y'ububirigi hano mu burundi aranahumuriza kandi n'abo barundi bagiye mu gihugu cya serubiya ko atanumwe azoshobora gukurikirana n'ubutungane kuko abo barundi bagiye mu mategeko hariho amasezerano yari hagati eh, y'uburundi n'igihugu cya serubiya yatuma ko abarundi cyangwa abo muri icyo gihugu bashobora kugenderanira badasabye bimwe bita amaviza ateye ko abarundi bagiye ata barenze nta ntumwa zo gukurikirana n'ubutungane akaba yari yahumurije wahagarariye ingoma y'ububirigi kandi agira ko ahumuriza n'abo barundi bagiye muri gihugu cya serubiya mu gisata cy'ubworozi sekeza ryo gucandaga impene n'intama kugira bazikingira karanda ririko riragenda neza mu ntara yo bubanza nk'uko abaganga b'ibitungwa bimenyesha nko kuri zone gihanga kugeza saa sitanu kuri wa mbere hari hamaze gucandagwa impene zishika amajana munani bakaba barashizeho ikirangaminsi cerekana ingene imitumbi izokurikirana mu mazone agize iyo ntara ico gikorwa nticatanguriye rimwe bivanye n'uburyo bwo kwiyunguruza ni nko muri zone muyebe komine musigati aho imiti yashitseyo itevye kuko ari kure n'amapikipiki akagendeka nabi nk'uko abakorera nk’uko abakora ico gikorwa babimenyesha igitego cha Jean Jambre nta mutobe gitanga ubwacu abahongewemo isukari umwihwezo w'umuhinga muri jenye na shimi hakaba n'umugisha wa kaminuza y'u Burundi Steve Doclife Juru asigura ko n'umwambiro muri ico gihe iyo urengeje gatanu kujana uba wakuwa handi kubwiwe abantu bashira kukaranga kukaranga kicupa nk'uko mwabivuze uri muri jenjembe cyangwa jenjembe riri mu mutobe ni ukuvuga ko hariho isukari baba bakoresheje ivuye mu bundi buryo kuko jenjembe ubwayo nta sukari irimwo atasukari irimwo ntishobora gukora icyo twita fermentation ubwayo ahubwo jenjembe ifasha fermentation y'indi sukari bivuye ahandi hantu fermentation no kwambira kugira ngo ushobore gukora nk'inzoga nyine ihiye rero ni ukuvuga ko iyo sukari bakoresha ishobora kuba iri mu bintu bimwe bituma ngaha mu Burundi isukari ibura cyane ryari umutobe cyangwa inzoga zakozwe biciye mu giterwa cya jenjembe zisa n'ingaruka ku magara y'abantu zogira ingaruka ku magara y'abantu mu gihe bidakozwe nk'uko byari bikwiye gukogwa rero abo bantu babikora kugeza ubu nkatwe abashimisite jewe ku bwanje nta muntu n'umwe yigeze aza kumbaza ati mbega babikora gute ahantu rero uwabahaye porosideri rero y'ukuntu ubwo buhinga bwo kubikora ntabyo tuzi iyo twebwe turi harya turi harya nicyo tubereyeho kugira ngo batubaze tubabwire nk'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN cyavuze yuko hari aho usanga eh, umwambiro usanga uri kuri kajya karanga inyuma nka bitanu ku uduce dutanu ku basanga batoye ibirenze cumi na bitandatu iyo bagiye ngo bashyire mu buhinga bwabo bongere gusuzuma kugira ngo ugere kuri gatanu wowe uba warushe nyine uguma wongeramo isukari wongera usubira uguma mu isukari ariko urumva naho hageraho icyo cyatuma uko kwambira kubaho kitakibandanya eh? kitakibandanya bisigura ko uyu mwambiro ariyo alcohol iyi alcohol uvuga ngo ni sezipurusa ni ukuvuga ko bayizana bayikuye ahandi bakayongeramo urumva ko ari ibintu bica byica amagara y'abantu isanga inama isumba ingimba ku isaha zitandatu iminota mirongo itatu n'itanu hano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano abagabo batanu muri komine kabarore ntara ya kayanza bari mu gashoro ka komine kuva kuri w’imana amakuru dukesha igipolisi muri iyo komine ngo abagabo bahagaritswe kugira bakogwe kw'amatohoza ajanye n'ikiziga c'umukenyezi catowe mu mwonga w'umusozi ruhororo muri iyo komine nyene umugabo wa nyene kwicwa ndetse anikwekwa ko ubwo bwicanyi kwera yarabanye nabi n'umukenyezi wiwe amwagiriza kuba ari mu umurozi amakuru ava aho ikabarore avuga ko yahunze atawuzi irengero ryiwe mu gipolisi muri komine bavuga ko hari kararondegwa kuga ko amatohoza yagiriwe n'icaha ahantu hisunzwe amategeko Patrick Sengeyomva amakuru dukesha igipolisi gikorera aho muri komine kabarore amenyesha ko wonyene kwicwa yarazwi ku izina rya Yohana Manirafasha wikigiziga ciwe catowe mu mwonga w'umusozi ruhororo isaha 10 z'ubuca kuri uyu w'Imana uheze mu kibano ku musozi wa Rukera aho yari yubakanye na Yohani Bizimana bavuga ko abo babiri bari babanye nabi kubera ko uyu mukenyezi yaraye yishwe yagiriza umugabo wiwe ko akorera mu bintazi bijyanye n'uburozi ku munsi wa gatandatu ngo niho uyu mukenyezi yegeranye impuzu ziwe kugira ngo yisubirire iwabo ku musozi ruhororo umugabo wiwe aramwankira nijoro nk'uko ababanyi b'uwo yishwe babivuga ngo niho mukenyezi yanka kwinjira mu nzu ngo mpaka umugabo wiwe amuhaye izo mpuzu ngo yisubirire imuhira kwa se na nyina umwe mu babanyi biwe yaratevye ngo aramugondoza nijoro uwo mugabo arateba aremera kuzimuha ariko acavuga ko kubera ko bwije amuherekeza akamushikana iwabo igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro abanyagihugu bahira uruhororo muri komine kabarore bavuga ngo ko bariho bumvise induru ariko ngo ntibashobora kumenya uwuyikomye n'iyo ndetse ivugiye bamaze kujya kuraba imuhira irukera uwo mugabo n’uyu mukenyezi bari basanzwe baba ngo ko gusanga ata n'umwe hari inzugi z'imiryango zuguruye inyuma yo kujya mu byambu ngo niho ikiziga cy’uyu mukenyezi cyatorwa mu mwonga w'umusozi ruhororo uwo nawe akaba yishwe yari anasanzwe yibungenze nubwo uwo mugabo w'umukenyezi yishwe yahise yanyaga ibyo bikiba abantu batanu barafashwe kugira ngo bakogwe ko amatohoza nayo mu ntwaro muri komine Kabarore bakaba baciye bihutira gufata ingingo yo gufuba icyo kiziga mukayanza patrick nsengiyumva bwa radio isanganiro bamwe mu banyagihugu baba ku mitumba itatu uh, ariyo gasenyi kwigere na gahahe komine mutimbuzi ntara ya bujumbura bugarije kuri wa mbere ku biro by'umukuru w'umutumba basaba gutunganirizwa avuga ko bamaze amezi arenga atandatu harangiye barindiriye ibijyanye n'imizibukiro ku matongo yabo ariko ariko acishwamo ibarabara amaso ahera mu nzira basaba ababijejwe kubatunganiriza mukuru w'umutumba munsi ndacayisaba avuga ko icyo kibazo kigiye gushikirizwa abamukorera buraca mugacana ayandi mu nkino turagaruka kuri bucana yandi y'inkino ku bijyanye n'ingisho zihabwa abamenyereza b'urukino rw'umupira w'amaguru zimara ikiringo kiri hagati y'amasaha mirongo itandatu n'umwaka bivanye n'ubwoko bw'urupapuro bita lisansi baba ariko barigira Alain Olivier niyunge ko atazira mutombora arongoye ishami ry'abamenyereza mu Burundi hamenyesha ko n’izo nyigisho zitangwa n'abahinga banonosoye amategeko y'urukino rw'umupira w'amaguru abo bita ba instructeur mu rurimi rw'igifaransa bucana yandi y'inkino Jean Marie Vianney Ngendakumana urupapuro rutanga uburenganzira bwo kumenyereza urukino rw'umupira w'amaguru bita mu rurimi rw'igifaransa risasese rutangwa n'abahinga ba hano mu gihugu cyacu are Olivier Niyunge ko batazira mutombora arongoye ishyirahamwe ry'abamenyereza mu Burundi avuga ko iyo umumenyereza ageze ku rugero rwo kuronka urupapuro rwa risase A B be n'izo mpapuro ngo zitangwa n'abahinga mpuzamakungu abazitanga hari aho twita aba instructeur mu bisanzwe risase tufata aba instructeur bo ngaha hanini muga tumaze gushika kuri risase B canke lisansi A hacaza abandi bo hanze bavuye mu bihugu vyo hanze kugira bazogira evaluation mugabo za lisansi lisansi D agira abasiteri bo ngaha ivyigwa bitangwa mu kuronka bene izo mpapuro bikaba bimara amasaha atandukanye inyigisho za lisansi D na masaha 60 lisansi umungo na ijana na mirongo ibiri lisansi B tuduga ku masaha amajana abiri na mirongo ine lisansi a nayo tuyiga hafi umwaka wose kuko tuza turigana amamodule turiga ini pariti tukagira pose tugasubira tukiga tukabandanya gushika duheze amasaha yose kuyiga nicyo bituma mvuga ko ku buremere bw'ibyigwa bigenda biratana n'amasaha mwavyumvise kugira ukurikirane izo nyigisho utegerezwa kuriha amahera atandukanye kiretse ku rupapuro rwa lisasd inyigisho zitangwa ku buntu umumenyereza ashaka gukurikira izo nyigisho hari ibisabwa n'ivyo lisasd umengo niwe atacu basaba mbwa nka lisanse e, barasaba ibihumbi ijana kuri participe uteza gutanga ibihumbi ijana hanyuma lisanse b baca baduga ku majana abiri lisanse hasi ndamenya aho baduga ko mugabo hariho uburyo uteza gutanga urazi ko e, abagisha inyigisho musanzwe nta bya gusa bakumenyereza kujya barya minerivare yitwa kore minerivare tuba turishe kugira ushobore eh, gukurikirana izo nyigisho uwarongoye ishyirahamwe ry'abamenyereza mu Burundi ashikiriza ko n'abigisha bamenyereza rimwe na rimwe birashika bagatunganirizwa inyigisho nabo bariga hari ivyigwa biteguwe n'inyigisho z'abainstructeur abashobora kwigisha abandi bumva warabize ivyo umenyereza ubu rero agerege umaze kuba birajana n'imyaka canke ingene uvyumva ngo utakimenyereza ukiga kwigisha abamenyereza kunyigisha wararonse biranashika umuntu akaba umumenyereza w'urukino rw'umupira w'amaguru atari urupapuro rwa risasi afise akazorurondera mu nyuma kumenyereza biratandukanye novuga n'izo nyigisho kubera iki kuko kumenyereza urashobora kumenyereza utagira na lisansi nakubwiye ko ari wa mutima wo kubikunda kuko hariho abana byiga ntibanabimenyereze bagaca babiheba sinzi iyo baba biyumvira mitwe yabo mugabo kumenyereza hatanga urukundo urashobora kumenyereza atari sansi ugira umaze kumenyereza ugacuvuga ati rero nje kwiga kuko hariho ibikenerwa kugira wicare kuri bando utushe hajya twicara bari bageze kuvuga kuri sanse Eh, bagira bayireke ubwa nyuma mugabo mu mwaka uzi bazoza baragira senongera amastage yagiye araba urumva rero nivyo bica bikenerwa kugira ushobore kuba umumenyereza wemewe no hanze wemewe hose kuko uvuga ko uri umumenyereza atari upapuro ugira yego n'ivyo urashobora kuba umumenyereza mwiza atari ugira mugabo kugira amakategori y'abamenyereza ni urwo rupapuro uca usanga bashingira ugira n'akazi ushobore kukaronka ari Olivier Niyunge ko batazira mutombora ashikiriza ko amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu y'urukino rw'umupira w'amaguru ku isi FIFA atarekwa kurira umumenyereza n'umwe kumenyereza inkino zo ku rwego mpuzamakungu adafise urupapuro rwa risase a amakuru yo mu makungu mbere ko turangiza no makuru tubabwira ibivugwa mu makungu ibiganiro byari byitezwe kuri wa kabiri Nairobi bijanye n'umutekano urangwa mu seruko bwa Repubulika Iranira intwaro rusange ya Kongo byungururijwe na 21 za kuno kwezi nyene ku munsi w'Imana uheze umuhuza w'akarere wahoze ari umukuru w'igihugu cya kenya uhuru kenyatta akaba yaragendeye igisagara cya kinshasa aho amazeyo iminsi ibiri gushwa kuri wa mbere aho ari mu gihe umugwi w'abagwanyi m23 uri nko ku metero mirongo ibiri mu buraruko bw'igisagara cya goma mu gihugu cya indoneziya ibihugu biteye imbere bizohura mu nama y'abakuru b'ibihugu jevanti kuri uyu wa kabiri akaba ari umubonano wa mbere uzoba bari kumwe kuva ikiza cya mbere kuva ikiza cya covid cumi n'icyenda giteye ku isi abarongozi ngo bakaza bafise ibikorwa byinshi bazorabira hamwe cyane cyane muri kino gihe ubutunzi bugeramiwe n'iduga ry'ibiciro ku bintu bitandukanye mwaramutse cyangwa mwiriwe kaze mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko ibanki CBK yo muri Kenya yashyize ku mugaragaro umugambi wayo wo gukura ku ntonde abantu barenga miliyoni zine basavye ingurane biciye ku matelefone ubwo tubikesha ikinyamakuru The Star muri Kenya mwitangazo iyo banki nkuru angana n'iby'ijana ubusa n'ibice umunani by'amadeni yose yatanzwe ni ukuvuga imiliyaridi ibihumbi bitatu n'amajana atandatu mu mpera z'ukwezi guheze nk'uko bibandanya bishyikirizwa na mugenzi wacu uwo mugambi wakozwe mu ntumbero yo kunagura ubutunzi inyuma y'ikiza cya covid cumi n'icyenda ukaba wakorana ahanini abikorera ibyabo n'abakora mu mahinguriro mato mato Ukutumvikana hagati ya kinshasa na kigali birabangamiye inaguka ry'ubutunzi mu karere byandikwa n'ikinyamakuru de east african ubwico kinyamakuru cyo mu karere ka afurika y'ubuseruko ngo hamwe uko kutumvikana koguma uko kuri aho izo mpande zibiri ziguma zagirizanya ko buri gihugu cagiriza ikindi gufasha abakigwanya bacumbitse mu karere karangwamwo umutekano muke mu buseruko bwa kongo ku rubibe ku rubibe n'u rwanda ico kinyamakuru kimenyesha ko mu cegeranyo cyawo cya nyuma kizosohoka mu ndwiza ku bijyanye n'ubutunzi mu turere twa afurika y'ubuseruko umugwi wa onu ujejwe kuri afurika unika utegekanya ubutunzi buzokwiyongera kugera ku vy'ijana bine n'ibice bitatu mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri mu karere ka yase ibice biri munsi y'ibitegekanywa ku mugabane wose wa afurika ni ukuvuga ivy'ijana bibiri n'ibicindwi hamwe n'iby'ijana bibiri n'ibice bitanu biterekanywa ku isi yose utuzu twa sugumwe twa rusangi turafasha cyane mu bihe by'ikena ry'amazi byandikwa n'ikinyamakuru mwananchi amezi ya gitugutu na munyonyo no mwaka yabaye ikiringo kibi ku banyagisagara ca Dar Salaam kubera ikena ry'amazi mu gihe na duke tuboneka dutangwa nk'ingaburo abajejwe intwaro basegura ko iyo ngorane yatewe n'ikama ry'uruzi ruvu rusanzwe ari soko nkuru y'uturere twa Dar es Salaam n'ibice bibangikanye bivuye kuhindagurika ry'ibihe iyo ngorane yo kubura amazi meza muri icyo gisagara yatumye abantu bahindura uburyo bahaba hakurondera amazi basigaye bishakira gushika ku byo bipfuza nko koga no kumesa kubwa mwananchi ukwezi kose kuraheze bamwe amazi bafise ivyo ibyo bakora bikenera amazi basigaye babikorera mu tuzu twa sugumwe rusange ibitahora bikogwa amazi akiboneka nk'uko bibandanya byandikwa na mugenzi wacu kandi ibyo byatumye ubuzima buzimba bamwe mu bashikigwa n'izo ngaruka zikena ry'amazi n'urwaruka rutagira imiryango biyogereza muri utwo tuzu kugira bashike mu mihana yabo batagogwa n'ibyo koga muri utwo tuzu woga ariha amashiringi igihumbi mu gihe ushaka akazu ka sugumwe atanga amashiringa amajana atatu ni ngaha amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika yo agarukiye mwariko muyashikirizwa na jovesine butoye ifatikanije na leonce bitariho ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha amakuru yo mu